die woord wat die profeet Jeremia aanbarig, die sien van Nero, meegedeel het toe hy hierdie woorde uit die mond van Jeremia in een boek geschreven het, in die vierde jaar van Joachim, die sien van Josa, die koning van Jeda, so spreek die Heere, die God van Israël, aangaande jou, oobarig. Jy sê, wie my toch, want die Heere het kommer aan my smart toegevoeg, ik is moeg van mijn gezicht en vind geen rust niet. So moet jy vir hom sê, so spreek die Heere, kyk, wat ek gebouw het, breek ek self af, en wat ek geplant het, ruk ek self uit, en dit betref die hele aarde. En sal jy vir jou groot dinge soek, soek dit nie, want kyk, ek breng onlou oor alle vlees, spreek die Heere, maar ek zal jou ziel voor jou als buit gee in al die plekken waarin jy zal gaan.